Hát többfajta gombát. Igen. Úgyhogy ez a frika. Ez már úgy. Akkor szóval most a hagymása. Menj, Ferike, hol Oda. Oda ki, oda jó szálló. Aztán vagyok 130 kiló. Tudom. 130. Szerintem meghiszem. Jó. Mondom, Péke meg csak 81. Hát jó, 81 kül vagy csak. Menj lesz, kegyünk. Jöhet, kegyünk. Thank you. Oh, Brigitta! Brigitta! Hozz a tisztelőt! Tisztelőt! Mert tegyük ki a zabást. De csak a tatának hozzá. Nem kell jó az ormának? Jó lesz? Thank you. Nem bejött. Nem, nem esett, ugye? Nem érződik rajta büdös. Jó lesz. Na, Bárcsak hát áldozat, minden értelmi, tisztumással, mit csináltál érte? Végeztél most sem, és tettél. De olyan mondom, mert a kisztán minden Nem csináltad, az olyan kíváncsi. Minden látok egy kis nem üdes, mindig üdes. Hát szalgód meg. Nem szalgód? Nem szalgód? Nem szalgód? Nem szalgód? Nem szalgód? hát szalgód? Nem szalgód? Nem is kell bele sem. Mert tehát külső részre töltöd, nem? Te kifordítottad. Hát nem is van a szódabikaból, nem lett rakva. E az tudod a bóna? Ne. Mi bajotok vezényelve? Meg van az kőve. Válik, le nem látod a izéről. Hát nem akar lejönni. Hát úgy nem is fog. Ó, de. Hiába tudjuk, hogy Vegeta. Van ez kászás furka? Rizsa vagy? de van ez milyen? Húsos furka vagy kászás? Akkor lesz bőven, mert rizsa is van benne. Ahora se va. Hey, no. No, beh, ovviamente, io sono stato buono, io sono stato buono, io sono stato buono, bố đấy Não, já fez, né? Bem? Deixa eu calibrar. Olha só, isso dá. Perché è più laviato, sì. to the vacation. Új, új. Ápült a pofájára inkább. Kiszedő. Van. Kiszedő. Veszelni róla a túl. Kiszedő.

Ja. Zeki. Niin. Joo, tarvitsee. Niin, niin, niin, niin, niin, ilyen kis fontos valami. Ezt is csak egy történik lesz. Hát a nagy, hát a nagy, de le van már valamit ki a kutyáknak is érni. Hát ez az, hogy a darálóba nem menjen. Szerint az dobjál ki? azt Who wants to believe it fatto? Non si accorti, no. cities or so. Thank you. Na, gyerünk! Fogad Attila, vész az asztal, asztalra. Megyetették. Te kiveted a másikat? Megegyetek. Vigyázzatok, majd beteszünk a motót. ما أطور كان بدير Ez a 20 ezer, jó, de hát, ez a 20 ezer meg a fővel, kóstold meg, ha nem tudod. Hát akkor vigyük be oda a szobába, hogy a nem szeret. Hogy emellett a kutyát, most ezt? Na? Tudom, hogy kép. Oladobom. Lesz majd baj a pici? Picike? رسول باید Várjál. Várjál. Itt is, tudom neki. Nem tudom engedni. Nem tudom engedni. Papa! Papa! Velocidade. Si vado a che cammini. Ok. Thank you. Nehogy majd van, de... Beteg A márat nem is adtam. Hát de annak akartad. Nem gyakorolam alatt én magamnak. Nem igaz. Mamát nem akartam. Nem született valami, Mondom, született volna. Ezért de is. Ne, ez profi megjelesített, hogy nem

Még kicsit Jó, elég lesz. No, mi nem tudja, amikor zabáltál. Ennek az a baj, hogy itt komoly ember. Hova? A végére. Ja? Mindjárt rakjátok csont nélkül. Bőrít. Bőrít nem kíván, csak a húzokat. Azt, hogy minden négy. Kell, hogy gyere. Jó, kell felszólni? Nem, jó, felszólt, nem. Jó. Azt kellett, hogy gyalogjon vele, oda tettem a Bosszat én kimostam, az arány, vagy nem bírja? Bosszat, rakjam bele. bele. Bort. Borsamlar. Sen bir yak. Thank you. Hova? Vagy már a két néz, ami a Ez? Fokhajnak. Fokhajnak. Legfeljebb végig, de megmondom. Megmondom.

Nem Most mondom, hogy köszönöm. Fordítva, nem hát. Jó, aztán mindegynek. Mondom, vele meg. De ne, így Megjött. Megjött. Meg is kívánok, már meghívás. Nem vagyok, hogy Entendeu? Beleza. Amen.

my weekend. É, tá? Arrivederci. Tegolano. Thank you. Sous-titrage ST' 501 nem éles kés, az az illető. Tromba kés az egész. Nem éles kés. Nem visszavárna. Para mí.

just fucking moment.

rendben, hogy sírni elkötetett az ilyen munkákat. Úgyhogy elmélyét, hogy én mint a Gentai papuliba, mint az Izraelre vállalkozva, ez így nem korrekt. De Monta, Mondta ő nekem, hogy az óra mondta neki erre, és fogja felmenni a, a nagyobb bonyolult érted. Pena que você está ajudando. Está todo mundo rotando de uma vez. Thank you.

کرے اپنی ذات میں جو کرے Sous-titres par Anonymous. Ami már rosszul mutat, bevárták le, mert kolbász, jó kolbász. Ha nem rendes szó lesz, az jó kolbász lenne. Mi lett a lovakka? Természetes. középlet sárga festménye, az egyiket úgy hitták, hogy kézzel, a másikat a mag. És ezek olyan lovat voltak, hogy mikor nézítem díszes szélszám, azt a célszámokat ráraktak a piákerba, befogták, az mindjárt fejét így tartotta, ahogy kívánta. Ahogy kellett. Csak egy kicsit az utolán a fölöttük. De az, aki nem tudta hajtani, az a zenére mindjárt találgatkozott. Itt volt az a győri szállás, ugye most a kormány így volt a szállás mellette, de annak elment apám násznagyán, mert az volt a barátnagya. És indultak az esküvőre, ugye a meg a hőlegény így hátul, elég hát még nem hogy kihajtották. Ja igen. Rágattott a ló, az meglátott a hátra, az ugat minden eltörte, azt a körülött engedni, és felállgatott, és levetett, aztán menjen mindenki előre, mert az mennyi. Az mennyi. Az még. Rúz mindjárt a halálkor kettőbe tört, hogy megálltatni a rudat, még minden, de nem is lesz boldog a házasság. Hát, gondolom, ennek már nem lesz boldog, akkor egy gyerekek voltunk, hogy nem is lesz tényleg boldog. De legyünk a rizsa még van egy szíve. Mi kész? A rizsa még van. Ha majd megtérdik a kóvát, és aztán. Ugye abban az időben lovasztal. Szét lehessen. Szét. <coughs> Aztán lesz már ez a nyakos fogatók, akik feketékezik már nem voltak olyan túlkóban. Mint amíg a idének is jött a rakjatatárától a az szóval is, hogy... Hát nem voltak azok a, azok a kicsi pándagyok. De nem is voltak olyan szép A Tóthnénak is lett egy belőle. Na, Fillikém az a hát az új volt neki, ahol járt. Na meg ennek az új Hát azt akarom, azt akarom mondani. Azt akarom mondani. Oh, I'm going

<laughs> 你家是你们那个白城那边做的？有没有？哦。

nem több színig nem, ja, á, ott van. Máma. Melyek? Most még megy ki. Nem kell, ki kell húznom. Sony. És egy fel. Már 12 óra az övet, minden. Amúgy nem tudom. hogy Húzza még ki abálni. Még van. Hát akkor valami csak már is ebben? Milyen gyakorlat? Milyen gyakorlat? Milyen Akkor ma még mit kaphat? A szterilet a a vitimát. Urka. Urka. Kaparni, meg találhatok. Ekkor örülj ez. Ezt voltam, de nem volt valami nagy. Sokan Akkor Lóri, gyere! De valahogyan szebbet látjuk az emberek. Azt mondták, hogy minden próbát kapok jár. Ah, igen, csak meg tudok Minden próbát, minden láthatatlan, egy próbát, jó. Én most a idének Koptuk bent, azt megtudjuk, ott, ahol bennük vannak, és nem ott senki. Megtudjuk próbát. Lesz majd valami akkor gyere be órát főtetni. Franci Zajcs lesz. Megint jön? Történik. És akkor tényleg. Kiengedik a börtönből arra mindig, vagy? Ja. Ha jól lesz, akkor lehet.

Minden sarokba. Most akkor üres lett az a szoba, nem? Igen. Na, pedig ki akartad a költözni? Majd eldönti Sorry, funny, by

nem tudom, mi hagyták ott. Az nem a hát vörös, nem a, hagymát hagyták ott. Ez a hagyma lehet az. Oda hagymát még egy kicsit. Mondom, hogy Valami kimarad. Azért mondom, valami mindig kimarad. Valami mindig kimarad. Nem, nem tudom. Best mosen enche glhet beten moulde ki architecturali betenen enche flan. Enche flan nen nwe ze longen. Na, mikor ment el? Kóstó darni. Kóstoljátok. Kóstoljátok a feletet. Kóstoljátok. Thank you. è Vai, vai, quello 8. Bello 8. Dai, borso. Oh, oh, oh, oh. Most már vi? Most már. Majorral másképp, hogy belenem. A sapka. Neked ott mint úgy kéne csinálni, Akkor elmennek ezek a kutatnak a kutyák, hogy doktornő. Mi a baja? Jó. most a, a kolléganőnél volt egy, a Brintánál még volt négy, a viszontra. Hát akkor nem jó, ez nem jó Brintán. Mindig a Brintánál az legszebb volt, majd már is előtte De olyan szépen beszélget még minden. Türelem küldje Brintánból. Az úgy. Nem Nem a tétében, így Nem gondoltam, hogy ilyen jó van az 12 lesz mindjárt. 12 lesz mindjárt. Mondom, néha. Ez a Sia vissziszállítva. Ja, akkor még Ja, itt van. 1 óra 58 van. 1 óra 50. Van, hány, hány időt mondatok már? Dél. 12 lesz. Igen. Mondtad, Ida, Ida. Nem tudják, a rubák erre menjenek. Idáig lesz, hogy meleg. Idáig lesz, hogy meleg, akarom. De ide szárnak. Most se hívják ki melegre, mert azért kérdeznek. De ne? Ne. Nem, de kikúgjuk, mert itt meg kárban kapnak. Jó, jó. Ezt mindjárt bőzni kell Nem számolom. Tőlem már lehet adni, vagy lesz tőle. Szerintem lesz tőle. Adjál neki, Dóri! adjál neki, hagyd, megérdemlik, tömlek. Megítérdemlik. Nem. Majdnem megmutatja a kamerát. Nem tudom, elkapta valami bazdot, hátra vette magát. Hát nem, nem. Majd terület, beszéltem, nem probléma, elmentek a vidás. Nem láttam, merre mentek. Malagolt a vidás. Arra vissza. Akkor mi elmegy? Akkor... Akkor állagos, nem? Ha itt a kamerák, akkor állagos. Még a laptop sem. Még a vendég, hogy sem. Nyílik a virág, ami a zászló szemben. Még majd mindjárt nyílnak a baraszpákok lesz hívva. Mit csinálhat az a koma most éppen, hogy a játékító nem, nem, én mindig virágzik, nagyon sok virágzik. Na, valamelyik is gyűl majd a köztük ezeket. Nagy álmaz vagy most. Hát, rendes. Tényleg, pont Rendesen virágzik. Virágzik, de lesz a szép sárga virágzik. Mert hogy én... Mennek a méhez szívot. Nézzék meg, hogy milyen mázom van. Milyen mázom van. Bemérik az be. Jó, ez a hát nem, jó. Azt már csak zöld trágya még benne. Ha lesz. Még zölden lesz a zöld. Ja, van. Nem is Nata. Valami fasság nyilvánság. Látom, tudom. Még az a baj a resztiben egy kicsit van. Pont olyan kettőre, nem elég. Jó, jó, jó, jó. Ez mint a 90 távol kombináltuk. mutat két éves. Jó? Hány éves volt az egy? ez március 8-án született. Ja, és ennyire, ha megnőtt. Ez ugye, ha megnőtt. Március 8-ig, hát két hónap. Nem, mert az évben változó után veszed. Nem, az évben. Azt nem mondtam, hogy melyik évben. Nem, de ahhoz képest nem volt hát. rá középkorban. Hát, hát. Nagyon rendes. Tudok három nyelven beszélni. Nagyon. jártatunk Vikings-et. Oroszlán most magát megtanulni, hogy kitettem a háborúkat. Nem jutott. Ja. Jó, és? Én tartom, a Hol a poharat? De a poharat hol van? De a Coca-Cola van? Van melyik a te poharat? Melyik itt? Ami itt van rögtön? Ez? Kövé pohár. Ha nincs itt a poharat. tiszta pohár, fogja, ne volt szakarva, ez tiszta pohár. Nem. Nem jó ez, már tőle még elhozok. Akkor még egyet. Azok még egyet mondanak. Ugye? Kettőt mondom. Hol a tűzésen? Á, meg. Úgy sem mentettem fel előbb sem. Most sem. Mindenki levág egy darabot. Imádtam. Gyere, hagyjad meg. Rossz. Hát meg a jó. Neki áll. Én nem tudom követni. De mindjárt gyere! Nem így. Nem így elhagyagolhatott a lassan. Primo sono nel comandare piano vostro di venire qua di me che c'è già. Dire per quello che eravamo mare bene. Questo sto va. No, che bello. Dopo questo. Aspetta, chi c'è qui?

hihetetlen, hogy még elég sok helyen láttam, hogy most vettem. Én is láttam, hogy látom, hogy mentem, majd vetünk, hogy levetődik. Ott nem tudom, hogy számít fiatal vagy láttam, hogy van, benne nagy vetődik. Tolmáztam meg. Minden biztos, hogy én is vetődik. Ez hogy mondjam, az excellenciós lakosság. a nagy pénz a tartályban, és ott a sok kerék van hátul, hogy szóval elmegy ilyen, ilyen kerékból. Még az Erika is aztán Még olyan régebbi klasszak. Régebbi klasszak, a régi veszélyük, és mondom, hogy sok kerék egymás mellett, hogy én állnak, és így szálljon. Igen, formáltan. A kerék nyomoknál maradnak ennek. Én a felítőknek. Hát, hogy mindegy, ezek lesz is utoltam neked. Hogy biztos szó. Gyakran ilyet öt vasszal szántanak, és 160 ezer Vagy látod, hogy... Nem, hát, nem biztos, de hát, hogy Nyomjál be? Csak Jó járt akkor. De mások azt volt külföldön. Kollár Tamás, ha ismertek. Mert vele kezdtem járni a főiskolába, de ott hagyta. Azt mondom. Több ő mesélti. Nem, hogy ne örök. Azt mondja, hogy nem a húzni előtt csinálni. Várjál, nem egy kívül, a Esélyeik vannak, minden, de lesz a szarja. Milyen tantok? nem jó labda, rasta szerint. Bejtünk szükség neked a délalőt rendező. Nem szánta, nem gyullad, mint a tartalma. Vagy tíz éve nem gyullad. De egy gyullad. Akkor vissza, hogy mindig. Ez digitális, kitőztem. Felálljön a poharakat minden forrás telepített szállítával. A vízre, hogy kikötött. Van, aki szereti csinálni, van, aki nem. Én csinálom kikötött. Csak már, már, már, nem tudom. Én megszültetek, én már megszültetek mindent. Jó, akkor megszültetek. Mi az érdekes, hogy ezzel a példával? Thank you és sok évet csinál, meg sokat is csinál, csak az a baj, hogy nem a sajátomat csinál. Azért, hogy nem csináljuk csinálni, nem annyit, hogy sokkal jobban a sajátomat csinálni. Gyűjtnek a hosszújába, ezt most is. Na, épp abba szólok a kóbát tenni. Tegyünk bele kóbát sajátot. Hát, hát, Te anya, vagy én nekem mindegy nap könyvben, szívás, sose vagyok John Nagyon vastag, van, és meg se vagyok ebben a látban. Az nem ez a bírtunk van akkor én azt mondom, hogy ilyen, és meg tudjuk vele. Hát azért mondom. Utána? A bálinát. A bálinát. Ebben, ebben, ebben. Ebben. Ebben. Hát az meg jó vastag. Ez nagyon hosszú. Musolszó. Nem, adj ilyen. Hát mindjárt itt egy. Ennyi. Sajnos. Hát itt egy telefonra hagyni megszokni. Thank

Még, még ünnep is van. Még csak 12 vagy 15 Nem, tudom, ugye? Mindjárt láttam az őt is. Baszki, mindjárt nincs. A humor ez mind, mint Afrikában is van. Az első pályos. Nem is érdekel. Teliban mi? Azt mondta a Brigita, hogy a kockásokat Na persze! Telítettem mindegyiket! ki szeret a legjobban? Végre! Vissza Attila, gyere, gyere, meg egy szokott! Azt mondtam, hogy a poharammal. Fogassuk a pohara. Én nem tudom, hogy hol az enyém. Honnan tudom? Majd, marad benne. Nem tudom, melyik a több pohara, figyelme itt. Marad benne a kólás sülőben. Marad, hagyjuk Na. Na, igen. Na, igen. Igen. Ez kevesen. Megjön, hogy nyugodtan, ah. nyugodtan. Én hogy valamit tudtunk. Mi várjuk az enyémet? Hallod ám, ez a zsíros, ez a tiéd? Ez a zsíros, ez a tiéd? Ah, nem tudom. Átja, jó eddig. Eljutom a kertet. Ah, átja, ez? Meg nekem is ez a brigitál. Mert minden hol találkoztam, nem bírtam, hogy a te falad az ott van. Jó, akkor ide. Ez az én falom. Van anyag is benne. Ennyien jó. Jó, hogy ennyien olyan gyorsan. Hát így van, fölmixunk. Anyag is van benne, mert valami. Sokan. Sokan, ez helyen jó. Tudod, hogy sárga biztos átjött, hogy ha ezt... Ki lehet tíz órára megöttük volna? Hát akkor nem is bízunk, hogy ilyen sokan dolgozni, mert egy ház fölött kevarik. Egyszedik, paprikás, semmi. Kéne még mindig. Ez nagyon gondos, hogy Ja, itt az itt. Elég ronda vonda ez a pohár. Itt a lehet. Hitted rondában. Á, nem kell. Ebbe színű van. Jó, ez így. De már megittad. Pálinkát. Nem is kérdezik. Ja, kell pálinkát.

Julián. Kibára különben annyira, hogy kijön, aztán jobb lesz. Anyámnak is szép állítsa. Anyámnak ilyen? Ez mit a fakanyom van benne? Nem, nem, nem. Benne maradt annyi. Ding dong, milyen jó Na, lehet. Most lesz minusz, majd aztán mi oldaraznán a... Most mondtam, hogy... De jó, a vége lesz a visszavágásra. Bazd meg! Szerencsé az állam. Nem is tudja. Hallod? Elneveztem a kutyát bínőt. Amíg az úton szaladban néztem, régen aztán nem tudok, hogy ez Ez is pont olyan, mikor megvan kötve a nagyobb, akkor el van engedve meg. Megvan kötve, akkor szépen, akkor mindenki, mindenki szépen. Mi azt a aludjuknak fog meg? Mikor te barát? Vigit a haragszívra. Jó van, valamelyik este szabadon volt a számít. Vagy én írtam a lenni. Neked is száz forduló szállnál Azt mondja nekem az egyik. Kutyát kiengedte el? Mondom, hogy egész Olyan, mint egy a klíma alatt szobatnál. Nem olyan, hanem az ott is ér. De ment a szobába, vagy? Nem ment a szobába. Ja, hát az idegennek kell a hangja. A klíma nincs alatt nem ment a szobába. Nem? Jó. ez a Attilára haragudott meg. Lehet iskolában megjön. De érdekes, hogy jött az Attila, bazd, hogy a kutyát megvalamított. Mind akarta harapni. Egy kettőt ugrott az Attila. Az itt között lehet meg őket egy. Van azt nem szokott látni. Itt maradt. Nem bánt, nem bánt. Nem, nem, nem, nem, nem. Jó volna itt volt a fesztiválban, hogy a malac kiszalmaztak fel a lápatja, hogy úgy eljutott volna a malacán elé. Nem, nem, nem, nem volna velük. Szerintük a pacsi nem idegy volt a picit. Már szerette a kicsi a pacsikós anyag? Hát jó, hogy nem szerettem, amikor tőtögetni akarta érted a szőröst, a tacsit. Ez a kutyák meg van kötve, azt nézzük, hogy tőti a tacsi a szőröst. Hát jó, hogy fel akarta szólni. Nagyon, nagyon ágyon alszik. Kutya ágyon alszik, meg egy, kocka. Az, ez az a száz világ. Tudod mennyi veszik? Hétre ennyi szintén. Hát kijelentünk bele, hogy volt a bájt, akkor itt az ágyon alatt. Hát ott az ágyon volt, ott különböző, kell ott így. De lehetek apa? Tudom, csinálnál benne. Onnan nem tudom, hogy mindjárt is. Ilyen, itt van mindenki. Hova megyünk, hogy itt van látunk? Oda megyünk én. Kapcsolat kell. Hát, és üldözni, akkor a kilehet legyen. Még itt időnek. Itt volna legyen. Hallom, hogy is mindig is Ja, mindig látunk, hogy mindig. Kicsit fánt a hát, de majd tudom, hogy mindig látunk. nem is különösebb hátra Mit ilyet nevezik álmolnak? Én a kaptorok minden ilyen. Én a bejheti a Nem, vezeti, akkor szól a kollégának, de berúgva. Azért hajtottam így meg, ha nem, akkor nem basszottam. Kiírták az addót. Tényleg? Pendülít meg a... Hát mondtad, megvárják, hogy meg Nem várták muszáj volt, mert nem tudtak valamit csinálni. Hát nem tudtak most csinálni, hogy Volt egy 5-6 szervizés. A szerviz is azt mondta, hogy nem még egy kis garancia rajta, ezt megszabadtuk, hogy tegyük ki belőle. És akkor beúlik egy másképp traktorban. Az busz kettene. Egy idén rendben komolyan. Egy idén rendben. Nem, de mire, mire, mire, mire, mire, mire, de nem ír aztán, hogy mennyit tudok De ugyanúgy a... Használod a naptárt, plusz még az a mintátor ugyanaz, úgy marad, mint teli van. Igen. Ha teli marad, ott akkor tudod, hogy nincs benne, de akkor teli van. Igen. Hát akkor... Kigörlök benne, hogy ennyire voltál. a terítéket munkálják, ezt, azt, amaz, ráfizettek, sok biztos kiderült, hogy szarminőségű az asszú, azért nem vagy itt a melyik hónap volt még rajta. A melyik hónap, akkor az interagrára kiállod. que não Mert azt mondták, hogy ha lejártam a garanciát, akkor természetesen megtalálom. Hát de várjál, azt akkor teli öntöttek, komasz... Teli között önteni, nem tudták, hogy ki van benne. De ott rátette kompjútert, hogy valami velük kifelezik. Kompjúter. Mik a programját, a szoftver. Mi itt nem De azt mondták, a tartalmat megkapjuk. Azt tudtuk, hogy ágazatban, ahhoz képest, hogy mennyi volt 800-nál volt itt Tánával, most meg már 2000-nál. Még fogyasztam, még én valamit így hogy elkezd szalni. Úgyhogy mikor letiltotta az véget, nem lehet, hogy dolgozni az Istenben, nem fogyasztott az arcát. Meg, baj. Hát igen, akkor levette a fordulat. Levette ilyen ezért fordulatba, gyújtani, sajtani a földről. Megint nem bizonyos. Bazzik most lett véve. Kézzel lőtt. Óriás traktor, óriás film. Ezt akkor kikapták be. Mert mondom, azt mondtam a szervezés, hogy ha lejátszanak, amit ki a főt is tudja a Hát de van, itt fog neki Az interakról. Az, aki a dobai Hát a forgalmazza a fennet, és meg a valkát, és tudod, azt a múltkor felvidékítek ki valakát, Akkor beszéltek hát is azt mondta, hogy szedjék ki. Mert van benne nem akarok hazudni, nyilván 400 euróért vett a fiatal rendszerű, komolyan 800 euró lett volna a szemben, így azt úgy voltak valahogy. Még távjuk egyik vitlát. Mert még azt az új adból pumpát is, ha bárakták volna, akkor sem biztos, hogy jó lett volna. De, akkor Hát nem mondtad úgy, hogy az volt a baj, hogy valami kis formulában kis tőlünk betövődött, ugye? Hát ott mindjárt nem, nyomta azt mindjárt meg. Hát jó. Anya! Mossátok el ezeket a dolgokat, Gyao, megyünk enni, ott kiten vagyunk. Aztán Porque se eu cortar, não está só. Vamos lá. Nem. a Hát igen, de kifogyasztat, akkor még megéletél. Esetleg nem tudom, hogy meglövédek, hogy ez rendben számára. meg, de szerintem biztos, hogy tudja a magyar rendőrséget. de megkérdezem, hogy hol van Mi a pikapfaj, hogy ilyen valami tisztelő rendőrben? Hát, nem a homlokról. Nem, nem, ez nem, az. ez volt másképp. A komoly dolgban az nem egy ilyen valami tényleg Így a bennelők. Akkor is probléma, megy a traktor, megy a vonzvá, még volt egy másik a nagyklá, ott is kívül. de nem most almas que deben estar ellenálltak a szar, annak is szar, az a transzferat legyen túl. Ugyanúgy tisztében. Hát kitesztjük oda, kitesztjük oda. Hallod? Kitesztjük oda, hogy a folydoszámot mondjuk, de ráfélal, jó? Konkrét figyelmem, ott hátul vannak ezek. Konkrét új korábban úgy mindent, ilyen, hogy ilyen 1300 forgató. Vigyázz, Attila, hátul van a kis kötek, azt láss, nem rögött rá. 20 60 születik. A traktorod megy valami. Akár vissza, aztán minden nehezen. Megfog. Itt volt egy. Ez a mi kis Hát még fiatal. Thank you.

Dura, Úra, Igen, farasztossa, farasztossa. Köszönöm. Radio Bellicente. Poi da bella lunga opera qui. Poi beszélni. Valami cosa... Gondolj szórba zúzva. Gyerünk, hordjátok!

Acum vala serii era... Deci știți mărește, că e eu cu știi. Le dau bine să-l ducem. Bassza. Ennyi az össze? Mi Az hát kettő. Na, így meg is hívják kettő. majd ha végse.

Itt a ruha. Hát ez a benti ruhája. Bezsi, szeretnétek. Nem hallgatni szép zenét, szép Thank you. Hova mennek? Arra mennek leszállni. Azt mondja, virág lesz. Mert tegnap reggel, tegnap száron mutatott virág. Nem, de azt mondták, nem. Nem, nem. Most adta? Jó, jó. Az meg a... Ja, van ez az ír. Erre. Ja, látni fogod. Hát akkor most nem hoztad a szóvát, hogy ezt hogy hozzá. Én látjuk a szerint, nem jó elég. Gyere, Eri! Gyere, vagy arra, vagy el. Igen,

那你另外有？ 嗯。

Micsoda? A másik 下坡的山路，是

Szóval lehet, hogy ott jó van. Tehát még nem lehet, hogy kérdezik. Nem igen, Gászol helyzet. Annak mint, hogy a tolgy voltam, megtalálhatunk nagyon. Előző. itt az új anyagban mindenekkel van. De most volt az anyag a farmáján, itt csináltuk, elkezdtük már dél egy órára bevezetni. Thank you.

Amúgy látok, hogy is sem nem lefogatom az estét. Nem maradok. Ez már leges? Ah, nem tudok. Ah. Hát. Az elkéne még Na, akkor hozzabban is halljuk, hogy az elkéne még külültel, azt már mindent Én azt az aztán csak akarom, ezt az aztán elkezdjük, ezt mindent felállítunk, azt már mindent Jó. nem szívek. Előtte is az volt. De kirázódik, azt avas. Avas. Avas. És akkor sajnos Hát az igen, már itt van. Hát de itt is azért. Zsíra, hogy várakodott. Csak volt. fourth of September. And I want these options to the better than yes. Atma vida bem. Ezt az asztalt is meg kell pucolni. Tehát be akkor a hangó. A o de belé. Jó. Az asztalt az ugye a szolállítom hangapozom. Aztán ezt összeaktuk. A dolgai. Melyik asztalt kell pucolni? Este? Ez kis. Nem. Az a kolbász. Kolbász friss. Thank you. Ezt csak kirívnél, adjátok 20 a napra, hát majd fárad. सकते हो Opa. Nagy átkörbe le a szív. Jó, van, a lényeg, akkor a Ez fogyasztott. De várj meg! Foglalkoznak el. Mutatok tudom, van már a korszakra után oda. Na, ide arra? Úgyhogy ez a felelet kívül, menjék, hol ez a gödör van, gyere. És akkor itt felállítson fel itt. Gyere, gyere, gyere. Most állítson fel, nem? Tényleg, akkor légy itt. Hát ez fenn, megmondjuk, hogy ez az, hogy a napos a süsse nap. Így, így. Persze, oda. Jó. Szuper, jó. Ezt a balját még oda visz vissza, hogy hoztátok. A száma hoztátok? Várjál. Várjál, mert a... Át a te erőt. Ezt nem esik, hogy kazánban miért. Amarok, ha hát, hoztam, itt nem fogja férni. Én nem fog odaférni. Oda be volt rakva. Ja, csak amarok meg kell kerülni az egészet. Máshogy nem lehet. No. È rotta. Andiamo amore, fotografisto. Nem, egészen bent a Vigyázz, hogy ott bent a közepén. Nem itt, nem itt szó. Tehát itt van nyomás. Uh -huh. nyomás. كانت الحكومة السورية تخليصا Hát hol volt? Most mennek érni valamit. Körülnéztek a testre. Nem tudom. Elment kapcsolni, azt mondta, elment kapcsolni. Ez az asztal, ez a szumval volt egy. Nem tudom, hol volt. Azt hát, a budikán innen, ki a feje most ott bent vannak a Húsnapa. De tegyük oda. Ott még rámásznak a... Össze is volt egy szúkon. Thank you. És itt az egyiket lehet húzni, csak ezt. Thank you.

Na még egyszer oda. A Borisista 9, Boris 10, Anya 11. Akkor vele még a 10 Olvasni már a palesztákat ide be. Olvasni. Melyik hol? Felike, melyik hol? Oda lóistálomba. Ja? Oda lóistálomba. Mindegyik. Isten alá. Létre alá. Jó, Isten alá azt mondják. Létre alá. Ha vagy a létre. Ja? Nem tudom, hogy kér ide a létre alá. Nem értem, hogy mondta. Létre alá kell tenni be. Várjál. Az a veszélyes szerintem. akkor így le? Hát egybe. De a többi hol volt? Én nem tudom. Nem tudom. Én ide raktuk. Egy a kolbász állítom. A kolbász Igen. Öntöttek ma ma azok alá egy kis vizet? a megnyitásra. Jövünk, igen, szerzünk a szintidégokat. Másnak ezt Thank you.